Filluam me, me tekstin që ka treguar Abu Jafar Tahawi, te libri i tij, dhe mbasi ka shpjeguar do në fillim fare çështjen e tauhidit, shpjeguam mësimin e kaluar. Edhe thamë që ka thënë Abu Jafar Tahawi Allahu e mëshiroftë, thotë themi në tauhidin Allahu duke besuar, duke e besuar dhe që po themi, duke i kërkuar Allahut sukses që Allahu është një dhe nuk ka shok. Dhe folëm për këtë çështje. Pastaj thotë gjithashtu vazhdon të thotë më mbrapa wala shay e mithle. Po dhe nuk ka si ai asgjë. Ka thënë kanë treguar dijetarët të cilët kanë shpjeguar akiden tahawije, kanë folur rreth çështjes çështjes se Allahu subhanahu teala është i vetëm në emrat dhe cilësitë e tij në dhe në qenien e tij. Thotë Ibn Abil Iz el-Hanefi, në shpjegimin e Akides Tahawije, thotë ka rënë dakord ehli sunneti, që Allah i madhëruar është i pashoq, nuk ka si ai asgjë, as në qenien e tij, as në cilësitë e tij dhe as në veprimet e tij. Thotë nuk ka si ai asgjë. Edhe baza e kësaj çështje të cilën ka treguar Abu Ja'far al-Tahawi këtu është fjala e Allahut subhanahu wa taala që thotë lejse ke mithlihi shej nuk ka si ai asgjë. Gjithashtu fjala e Allahut të Madhëruar që thotë hel ta'lamu lahu samia a di të barabartë me ta. Lem yekul lahu kufuan ahad nuk ka të barabartë me ta. do të thotë e e barabartë, shembull, shëmbëlltyrë e plotë e diçkaje. Kur thotë wala shay'a mithla nuk ka asgjë të barabartë me të që i ngjan atij domthonë në kuptimin e plotë të ngjashmërisë. Nuk ka me Allahun subhanahu teala të tillë. Dhe ë shkrimtari këtu Allahu e mëshiroftë ka përmendur fjalën mithl sepse kjo është përmendur në Kur'an. Thotë Allahu i Madhëruar si ajetin që treguam në surën Shura, që thotë lejse ke mithlihi shej, nuk ka si ai asgjë. Në gjuhën shqipe faktikisht është pak e vështirë me përkthyer fjalë për fjalë siç është në arabisht dhe përkthehet me kuptim. Po do po duam ta përkthejmë tamam, do themi nuk ka si shembulli i tij asgjë. Tamam, nuk ka si shembulli i tij asgjë. Tregohet që Sheikhul Islam Ibn Tejmijen e kanë pyetur dhe i kanë thënë te ky te kjo fjalë kur ka shkruar akiden Wasitije dhe i ka shkruar të njëjtën gjë. Ë në që ne mohojmë për Allahun, domethënë atë ë si të thuash shëmbëllimin me di me krijesat e tij që ai që, që ai është si krijesat e tij, kjo nuk ekziston tek Allahu subhanahu wa taala. As krijesat të jenë si ai kjo nuk ekziston tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe e kanë pyetur, përse ke përdorur fjalën mithl dhe nuk ke përdorur fjalën shebeh? Fjala shebeh do thotë ngjashmëri. Kurse fjala mithl do thotë ngjashmëri e plotë. Janë dy fjalë në gjuhën arabe të cilat janë shumë të ngjashme njëra tjetrën. Përafërta, po fjala shebeh do thotë që i ngjan, por jo në të gjitha aspektet. Kurse fjala mithl do thotë që është në të gjitha aspektet njësoj. Domethënë, si me marr shembull dy lapsa, që janë të njëjtit lloj, njëjtit ngjyrë, kupton? Janë prodhuar në një fabrikë, njëjtit model, edhe i thua këta janë të dy njësoj. Thotë hadha mithl hadha. Ky është si ky. Kurse nëse dëshirojmë të themi që nuk është mithël, fjala mithël që nuk janë të barabartë, do marrësh dy lapsa që ndryshojnë në ngjyrë, ndryshojnë në trashësi, po po po të shikosh në një formë mund të jenë shumë të ngjashëm njëri tjetrit. Ky është i ngjashëm me këtë, po nuk thua është si ky. E qartë? Kur thua është si ky, domethënë që është i plotë si ky. Kurse kur thua është i ngjashëm me këtë, domethënë që ngjan në disa aspekte, disa aspekte nuk ngjan. Edhe Kur'ani ka përdorur fjalën si dhe nuk ka përdorur fjalën ngjashmëri. Pse? Kjo është çështje që deshëm ta shpjegojmë sot inshallah me lejen e Allahut. Sepse këtu kanë humbur grupet e humbura. Kurani ka përdorur fjalën si me kuptimin që Allahu nuk ka si Allahu asgjë. Domethënë që nuk nuk i ngjan, nuk nuk është si Allahu në emrat e tij, në cilësitë e tij, në veprimet e tij askush. Por nuk ka mohuar Kurani ngjashmërinë e cila është ngjashmëri e pjesshme në gjëra tepër tepër të vogla, të cilat do vijë sqarimi i tyre. Tash grupet e humbura çka kanë bër? E kanë marrë ajetin kuranor që thotë nuk ka si ai asgjë. Edhe kanë thënë, nuk i ngjan asgjë. Edhe atëherë e kanë tejkaluar kufirin dhe kanë kaluar dhe në atë pikë domethënë që për hir të kësaj fjale kanë mohuar atë gjë që ka pohuar Allahu në Kur'an. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an që ai është i gjallë. Dhe ata kanë thënë, përderisa ka thënë Allahu nuk ka si ai asgjë, ai nuk është i gjallë. Se po themi i gjallë, domethënë e kemi krahasuar me krijesat. Allahu subhanahu wa taala ka thënë ai është i ditur. Edhe ata kanë thënë, përderisa po qe se do themi është i ditur, atëherë dhe krijesat quhen të ditur, kështu që atëherë si krijesat, kështu që atëherë mohojmë për mos e përngjasuar me krijesat. Domethënë, Allahu i madhuar kur ka treguar në Kur'an për veten e tij ka thënë nuk ka si ai asgjë. Pse? Sepse ai është i vetëm në emrat e cilësitë e tij, veprimet e tij, por nuk ka përmendur fjalën shebeh, që do të thotë përngjasim, përngjashmëri, për arsye sepse po ta shikosh në tekstet e Kur'anit do gjesh që Allahu i madhëruar ka përdorur disa emra te krijesat, te krijesat, të cilat janë emra që ai ka vetë gjithashtu. Edhe pse nuk ngjajnë me njëri tjetrin. Shembull për ta lehtësu, ka thënë Allahu i Madhëruar, "Yukhrijul hayya min al-mayyit", ai e nxjerr të gjallën nga i vdekuri. E nxjerr të gjallën nga i vdekuri. Ai qujt krijesat të gjallë. Dhe ka thënë për për veten e tij, "El-Hayyul Qayyum", i gjalli dhe ai i cili mban universin, mbajtësi i çdo gjëje. Edhe, domethënë ka qujt veten e vet i gjallë dhe ka qujt krijesat të gjallë, por nuk është i gjalli si i gjalli. E qartë? Jeta e krijesës nuk është si jeta e krijuesit. Jeta e krijesave është jetë që ka fillim dhe ka mbarim dhe nuk varet nga ata vet. Ndërsa jeta e krijuesit nuk varet nga askush dhe nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Qëllimi është për të treguar domethënë që Kur'ani dhe Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam kanë treguar çështjen që Allahu nuk është si krijesa dhe krijesat nuk nuk nuk kanë domethënë nuk janë si Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka përdorur Kur'ani fjalën ngjashmëri, për arsye sepse fjala ngjashmëri është fjalë e gjerë. Kanë thënë dijetarët është fjalë që keqpërdoret prej njerëz dhe në Kur'an dhe Sunet nuk është transmetuar dhe as nuk është mohuar. Nuk thuhet në Kur'an që Allahu i ngjan krijesave dhe as nuk thuhet që nuk i ngjan krijesave. Pse? Sepse është fjalë që mund të përdoret me shumë kuptime. Ndërsa fjala si, që është si krijesat, kjo është mohuar. Kjo është e qartë domethënë që Allahu nuk është si krijesat. Pse? Tham dallimi është sepse te fjala ngjashmëri, domethënë nuk mund të ekzistojë domethënë vetëm se këto lloj forme domethënë që Allahu i Madhëruar i flet njerëzve me atë që ata kuptojnë. I thotë i gjallë i gjallë, Allahu është i gjallë, por vetëm se jeta nga jeta ndryshon. Allahu subhanahu wa taala ka thënë për njeriun, "Faj'alnahu samian basira." Ne e bëmë atë samia basir, samia do të thotë dëgjon shumë, basir që shikon mirë. Edhe ka thënë për veten e tij që Allahu subhanahu wa taala është lejse kemithlihi shej, "Wa huwa as-sami'ul basir." Ai është dëgjuesi, shikuesi. I ka qujt krijesat e veta samia dhe basir, edhe ka qujt veten e vet samia dhe basir. Por nuk është dëgjimi i krijesës si dëgjimi i krijuesit. Edhe shikimi i krijesës si si shikimi i krijuesit. Domethën, e shembuj të tillë ka shumë. Ka thënë Allahu i Madhëruar për shembull për veten e tij, el mu'min. Ka thënë për besimtarin gjithashtu el mu'min. Por për em për veten e tij kuptimi është tjetër, për për besimtarin është tjetër. Gjithashtu një prej emrave të Allahut është el melik, sunduesi. Dhe një prej emrave të krijesave Gjithashtu prej emrave që përdoret për krijesë, mel, me, Melik, ka thënë Allahu wa kana wara'ahum malikun. Ka qenë pas tyre një mbret, sundues. Por nuk është sunduesi si sunduesi. Ky është sunduesi i tokës kurse ai sunduesi i universit. Sunduesi i pjesës së tokës kurse sunduesi i universit. Kështu që përdorimi i disa emrave të Allahut te krijesat në atë që i përket krijesave, kjo nuk do të thotë që ata janë të barabartë me Allahun e Madhëruar, e para dhe e dyta, kjo tregon Që përdorimi i fjalës që ka përdorur Ebu Xhafir al-Tahawi thotë nuk ka si ai asgjë, është e saktë, është marrë nga Kur'ani, edhe fjala që përdorin grupet e humbura, thonë nuk i ngjan Allahut asgjë. Edhe me anë të kësaj fjale ata e zgjerojnë fjalën me kuptimin më të gjerë të mundshëm të kësaj fjale, e thonë përderisa nuk i ngjan asgjë, ata përpiqen të mohojnë për Allahun çdo gjë. Edhe thonë nuk themi është lart, as poshtë, as brenda krijesave, as jashtë krijesave. Nuk themi as është i gjallë, as nuk është i gjallë. Nuk themi as flet, as nuk flet. Nuk themi as shikon, as dëgjon. E me radhë, s'themi domethënë, mohojnë të gjitha cilësitë e Allahut pse për mos me për, për të mos e përngjasuar atë me krijesat. Domethënë, ata duke e keqkuptuar argumentet e Kur'anit, dolën në mohimin e atyre gjërave që ka pohuar Allahu në Kur'an. Edhe e keqkuptuan sepse Allahu i Madhëruar nuk nuk u tha, nuk u ka thënë atyre njerëzve, nuk ka thënë që Allahu nuk nuk ngjan me krijesat në asnjë lloj aspekti, por ka thënë nuk ka si ai asgjë. Nuk ka si ai asgjë. Kjo është më se e vërtetë. Kurse ngjas ngjashmëria në emër mund të ekzistojë. Sikurse ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për çështjen e, domethënë xhenetit, që në të ka ato gjë, ato gjëra që s'i ka parë syri, s'i ka dëgjuar veshi dhe nuk i ka shkuar njeriut ndërmend. Edhe ka treguar që në të ka në të ka uh, hurma, në të ka banane, në të ka rrush. Domthon uh, ka treguar që në të ka gurë të çmuar, e gjëra të tjera. E megjithatë ka thënë që aty ka gjëra që s'i ka parë syri, s'i ka dëgjuar veshi, domthon s'i ka shkuar njeriut ndërmend. Edhe Ibn Abbasi ka treguar për fjalën e Allahut të Madhëruar, "Wa utu bihi mutashabiha", u është dhënë atyre të ngjashme me ato që kishin në dynja. Fruta, Ka thënë, ngjashmëria e atyre që janë në dynja me ato që janë në xhenet janë vetëm tek emri. Kjo është një lloj ngjashmërie vetëm në emërtim. Edhe këtë e ka bërë Allahu i Madhëruar që njerëzit të përpiqen të kuptojnë se çfarë ka atje. Se po qe se do u jepte Allahu atyre emërtime të të reja, s'kishin për të kap për ta kap dot dhe nuk do kuptonin njerëzit se çfarë a është mirësi xheneti apo nuk është mirësi në të vërtetë. Po t'u thoshte për shembull që në xhenet ka gjëra, për shembull të cilat s'i ka shkuar njeriut në mend, s'i ka kuptuar njeri me radhë dhe nuk e kupton njeriu, dhe as nuk e di a kanë shije, s'kanë shije qysh janë, janë jashtë konceptit njerëzor, s'ka për t'i kapur dot njeriu dhe as nuk ka për të synuar të arrijë në xhenet, sepse në të ka gjëra që ai s'e kap truri, s'e kap truri njerëzor. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala u është drejtuar njerëzve me ato që ata kuptojnë. Për këtë arsye, gabimi i grupeve të humbura është që ata nga dëshira e mirë e një pjese po jo të gjithëve, nga dëshira e mirë për ta pastruar Allahun nga të metat, mohuan ato gjëra që ka pohuar Allahu i Madhëruar. Dhe ngjashmëria e emrave të Allahut subhanahu wa taala me emrat e krijesave në disa raste, kjo nuk tregon që Allahu i Madhëruar si krijesat. Kur Allahu i Madhëruar ka pohuar për veten e tij dije dhe ka pohuar që krijesat kanë dije, ne themi që dija, dija e krijesës nuk është dija e krijuesit. Kur themi që krijesat shikojnë, nuk themi që themi që krijesat nuk kanë nuk nuk është shikimi si shikimi i Allahut subhanahu wa taala, nuk kanë ngjashmëri mes tyre. Domthon, shikimi është shumë larg, vetëm se ajo që është e përbashkëta është ideja e shikimit. Po donte Allahu i Madhëruar t'u shprehte njerëzve këtë lloj ideje në një formë tjetër, por nuk kishin për ta kuptuar kurrë. S'do e kuptonin dot. Domethënë njeriu që është përshkosh Allahu subhanahu wa taala ka krijuar Ademin alayhis salatu wassalam. Edhe ja mësoi Ademit alayhis salatu wassalam të gjithë emrat e gjërave. Ja mësoi fillimisht domthonë me, me shpallje prej Allahut, ja mësoi të gjithë emrat e gjërave, edhe konceptet e çështjeve. Ja mësoi ato edhe i tregoi Pastaj domethënë i tha shko te grupi melaikeve me radhë, jepu atyre selam, prit selam për ty, domethënë ja mësoi. Mbasi ja mësoi, Pastaj kur i fliste, i fliste njeriut, ai e kupton sepse kishte në tru atë gjën për çfarë për çfarë bëhet fjalë. U ja kishte mësuar njerëzve. U ja kishte mësuar, mësoi Ademit alayhis salatu wassalam iden, edhe pastaj i fliste me i fliste me melaiket, domethënë më pas më mbrapa me njerëz me njëri-tjetrin dhe ata e kuptojnë. Mendo pak fëmijë i vogël, fëmijë i vogël. Kur ti në fillim fare fillon dhe i flet fëmijës. Kur ai nuk i ka iden e koncepteve, a ka mundësi të përgjigjet? S'ka mundësi, ai vetëm dëgjon edhe imiton atë që thua ti. Kështu është dhe njeriu. Po qe se ti do i flasësh atij për gjëra që ai nuk i kupton, por po qe se Allahu i Madhëruar do t'i shprehte cilësitë e tij në ato lloj formash, në të me ato lloj emërtimesh, që njeriu nuk i njeh në dynja fare, domethënë as nuk kishte për ta njoftë Allahun dhe as për ta kuptuar atë fare. Absolutisht. Kupton idenë, kështu që kjo është domosdoshmëri për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Dhe kjo në gjuhën arabe quhet al-qadr al-mushtarak. Al-qadr al-mushtarak është ideja, ideja që ekziston në trurin e njeriut në konceptin e diçkaje që është që është abstrakte. Është vetëm ndodhet vetëm në tru. Nuk ndodhet përjashta. Shembull i kësaj është kur themi këmb. Çfarë kupton me fjalën këmb? Çfarë kupton me fjalën këmbë? Fjala këmbë është fjalë e përgjithshme. Në të mund të fusësh shumë gjëra. Për shembull, mund të themi këmba e mizës. Mund të themi këmba e elefantit. Mund të themi këmba e urës. Mund të themi këmba e karriges ose këmba e tavolinës. A të gjitha këto këmbë njësoj janë si njëra-tjetra? A kanë ngjashmëri? A janë me gishta? Ë? A kanë thonj të gjitha? Absolutisht. Vetëm se njeriu kur thua këmbë, kupton një koncept të përgjithshëm të kësaj gjëje. Që kjo qenka një diçka mbi të cilën mbështetet diçka përsipër, te krijesat bëhet, te rangu i krijesave. mbi të cilën mbështet diçka tjetër. Kjo është një koncept i përgjithshëm që ka krijuar njeriu nga fjala këmbë, nga që nga përdorimi i kësaj fjale. Mendo pak sikur ti t'ia shpjegoje këtë lloj fjale njeriut, fjalën e tavolinës, t'ia shpjegoje që ajo nuk quhet këmbë, po i vendos një emër tjetër. S'kish për të kuptuar, nuk do të kuptonte. Kështu që kjo ideja që ne e quajtëm këmbë, që ndodh vetëm në logjikën njerëzore, kjo është më e përgjithshme se sa përcaktimi i saj me që ka thonje, ka ka gishta e me radhë. Kjo është diçka e përgjithshme. Kjo është ajo që Allahu i Madhëruar u është drejtuar njerëzve me diçka që ata kuptojnë. Kur Allahu i Madhëruar ka thënë atyre që ai ka dije, që Allahu subhanahu wa taala shikon, që Allahu dëgjon. U ka folur atyre me ato gjëra që ata i kuptojnë. Me ato gjëra që ata i koncept, konceptojnë vetë. Prandaj dhe në këtë lloj gjëje nuk ka në të vërtetë përngjasim të krijesës me me, me krijuesin. Nuk ka përngjasim, vetëm se në atë idenë e përgjithshme që kjo gjë nuk po qe se kjo do të quhej përngjasim, themi që kjo është e lejuar, nuk quhet e ndaluar. Allahu i Madhëruar ka bërë e ka bërë Ademin alayhis salam të shikojë, dhe Allahu vetë shikon. Por shikimi i Ademit është prej Allahut, kurse shikimi i Allahut është në qenien e tij që është pa fillim. Edhe ka dallim Domethënë nuk nuk krahasohet krijuesi me krijuesi me me, me krijesën. Kjo është domethënë ideja që tregon këtu domethënë Ibn Abil Izz al-Hanafi në shpjegimin e Tahawiyes thotë wala shay'a mithluhu, nuk ka asnjë gjë, asgjë. Dhe fillon unë e shpjegon këtë lloj gjëje domethënë shumë gjatë, e tregon një shembull për këtë gjë. Ë domethënë tregon pastaj që grupet e humbura fillojnë mohojnë këto. Fillojnë mohojnë. Mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pse i mohojnë? Thonë sepse ka ngjashmëri me në këtë lloj cilësie thonë pohimin e saj ka ngjashmëri me krijesën. I thotë, themi Allahu subhanahu wa taala kënaqet. Allahu qesh. Allahu subhanahu wa taala gëzohet. Këto janë cilësi që janë janë treguar në argumente të sakta. Këta thonë këto cilësi ne nuk i pohojmë për Allahun, nuk i pranojmë sepse këto janë ngjashmëri me krijesën. Edhe ne i themi dakord. Ju e, e pranoni disa cilësi të tjera, për shembull që Allahu, që Allahu dëgjon, që Allahu shikon, që Allahu dëshiron. Nëse ai thotë po, i pranoj, atëherë i themi dhe krijesa dëshiron, dëgjon, edhe flet. Po qe se ata, domethënë, domethënë do i pranojnë këto, i bie ato që edhe këto janë ngjashmëri. Janë përngjasim. Atëherë përse i ndatë këto nga këto? Këto, këto domethënë këto janë cilësi, këto janë cilësi. Pse këto i pohuat, këto i mohuat? Kur këto janë cilësi të Allahut që ekzistojnë te krijesat, në rangun njerëzor, domethënë siç i përshtaten krijesës, dhe këto janë cilësi të Allahut të cilat ekzistojnë te krijesat, ashtu siç i përshtaten krijesës. Kush do ndërmjet tyre, nuk kanë mundësi të bëjnë dallimin ndërmjet tyre. Kështu që domethënë normalisht ose do të pranojnë do të pranojnë të gjitha ose do të mohojnë të gjitha. Atëherë nëse thonë ata ne nuk pranojmë asnjë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Meqë domethënë që ka ngjashmëri me krijesat dhe nuk i pranojmë fare cilësitë të Allahut. I themi i pranoni emrat e Allahut? I pranoni emrat e Allahut? Do nëse nëse ju domethënë thoni për shkak që Allahu quhet Alim, Semi, Basir, Qadir, Allahu është dëgjues, shikues i ditur, thoni pranojmë. Atëherë Allahu i Madhëruar ka quajtur në Kur'an njerëzit të ditur, dëgjues dhe shikues. Atëherë kjo është një ky është përngjasim. Po qe se ju domthon nuk e quani këtë përngjasim, atëherë edhe ne cilësitë që i pohojmë për Allahun e Madhëruar nuk e quajmë përngjasim. Por themi ato janë te krijesat, nuk i ngjajnë krijuesit. Edhe këto cilësi janë te krijuesi ashtu siç i përshtatet madhështisë së tij, pa thënë si, pa pyetur si dhe pa pa i pa domethënë i e, i përngjasuar ato ose pa thënë që ato janë si të krijesave. Edhe nëse del e thotë po unë i mohoj thotë cilësitë e Allahut të gjitha dhe i mohoj edhe emrat e Allahut të Madhëruar. Atëherë themi, a e pranon ti që Allahu ekziston? E pranon që Allahu ekziston? Po qe se ai thotë, po e pranoj që ekziston, atëherë i themi edhe krijesa ekziston. Kështu që krijesa dhe krijuesi ngjajnë në cilësinë e ekzistencës. Kështu që ti domethënë dashje pa dashje e përngjasove krijesën me krijuesin. Po domethënë, ky lloj përngjasimi, ky është i lejuar. Ky nuk quhet përngjasim në të vërtetë. Sepse Allahu është ai që na ka krijuar ne, ekzistenca jonë ka ardhur me dëshirën e Allahut, kurse ekzistenca e Allahut është pa fillim. Ekzistenca jonë është me fillim dhe mbarim, kurse ekzistenca e Allahut është pa fillim dhe pa mbarim. Ekzistenca jonë varet nga dëshira e Allahut, kurse ekzistenca e tij nuk varet nga asgjë. Kështu ka dallim ekzistenca nga ekzistenca. Kështu që domethënë i themi grupeve të humbura, çdo lloj gjëje që përfytyroni që është përngjasim me Allahun, ne ju detyrojmë juve ose ta mohoni atë, ose të pohoni të ngjashëm me të. Kështu që ata që mohojnë një pjesë cilësive, i themi pjesa tjetër të cilësive janë si pjesa që që mohuat. Nëse ata që mohojnë të gjitha cilësitë, u themi emrat e Allahut, ka prej emrave që ngjajnë me emrat e krijesave, do të mohoni edhe ato atëherë. Nëse thoni mohojmë edhe emrat, atëherë i themi a besoni që Allahu ekziston? Po qe se ata thonë që nuk ekziston, ata janë kafirë fare pastaj. S'besojnë Allah fare. Nëse ata thonë po, ne besojmë që Allah ekziston, atëherë themi atëherë Allahu ngjaka me krijesat në në cilësinë e ekzistencës. Çka? Kështu që dashje pa dashje domethënë që ata do bien brenda edhe problematika e tyre nga ka ardhur nga keqkuptimi i këtij termi, që thonë ata Allahu nuk i ngjan krijesave. Allahu nuk ka thënë në Kur'an Allahu nuk i ngjan krijesave, por ka thënë nuk është si krijesat. Sepse fjala ngjashmëri, e thashë në fillim është fjalë e gjerë, që përfshin shumë detaje. Ngjashmëria mund të jetë e plotë ose e pjesshme. Ngjashmëria e plotë nuk ekziston mes krijesës dhe krijuesit. Kurse ngjashmëria e pjesshme në emërtime ose në idenë e përgjithshme që ekziston në mendjen e njeriut, kjo lloj gjëje nuk është e ndaluar. Siç thash për shembull Allahu shikon dhe ne dhe dhe krijesat shikojnë. Nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe këtu në mezi kur ne themi që krijesa shikon. Vetëm se shikimi i krijesës nuk është si shikimi i krijuesit. Mendo pak sikur njeriu mos shikonte fare, ta kishte krijuar Allahu njeriun pa pa shikim dhe pa dëgjim. Me një lloj koncepti tjetër. A mund ta kuptonte dot robi ç'do të thotë që Allahu shikon? S'ia kap dot truri? Nuk ja kapte dot truri, sepse kjo është llogjika njerëzore. Llogjika njerëzore i kupton gjërat duke i shikuar ato ose duke i përngjasuar ato me gjëra të ngjashme me to, kupton? Përndryshe s'i kupton dot. Nëse njeriut ti dëshiron t'i tregosh diçka, ose do ta tregosh atë vet, ose do t'i tregosh diçka të ngjashme me ta. Po qe se ti nuk i tregon as këtë, as këtë, ai nuk e kupton dot. Nuk e kupton dot. Prandaj dhe Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në xhenet ka gjëra që që nuk nuk i ka parë syri, nuk i ka dëgjuar veshi, nuk i ka shkuar njeriut ndër mend. Domthonë janë gjëra që nuk kanë shembull tyr në dynja. Domethënë janë gjëra që nuk kanë shembëlltyrë në dynja. Shiko çfarë thot Profeti sallallahu alajhi wasallam vet. Thot kur vajte në në në, në Mi'raj, në Sidratul Muntaha, pash thot ngjyra që nuk i di çfarë ishin. Nuk i di çfarë ishin, domethënë flitet për koncepte të tjera që s'i kap dot logjika njerëzore. Krijes. Krijes nuk e kap dot logjika njerëzore. E çfarë mund të thosh pastaj për krijuesin? Normalisht që ai është më i pastër dhe më i lartë, nuk e mendon dot logjika njerëzore, nuk e parafytyron dot, nuk ka mundësi kur krijesat nuk i para nuk i parafytyron dot. Kështu që nuk i ngelet njeriut vetëm se të besojë atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, dhe atë që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta, të pohojë atë që ka pohuar Allahu edhe të mohojë atë që ka mohuar Allahu nga vetja e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Domethën Allahu i Madhëruar në këtë ajet i ka dhënë përgjigje të gjitha grupeve të humbura. Leysa kamithlihi shay nuk ka si Ai gjë. E ka dhënë këtë moment ajeti ka dhënë përgjigje grupeve të cilët e, e përngjasojnë Allahun me krijesa dhe thon Allahu si krijesat. Thonë ka dorë si dora e krijesave. Ë thonë Allahu ka fytyrë si fytyra e krijesave. Thonë Allahu ka trup si trupi i krijesave. Në radhë, megjithëse fjala trup nuk është transmetuar në Kur'an dhe Sunet, si si fjalë nuk tregohet si fjalë. Si fjalë duhet pas kujdes, domethënë që Islami në Kur'an dhe Sunet besimtarët kujdesen me vëmendje kur flitet për Allahun e Madhëruar dhe fjala që përdoret për Allahun duhet me pas kujdes. A është treguar në Kur'an apo Sunet apo jo? Pse? Një fjalë që nuk është treguar në Kur'an e Sunet, mund të kuptohet me kuptime të shumta. Edhe vetë fjala trup, për shembull nuk është treguar në Kur'an e Sunet, nuk thuhet që Allahu ka trup, as që nuk ka trup. Që nuk përdoret, pse pse mund të keqkuptohet. Dikush mund të thotë trup, domthonë si trupi jonë. Kupton? Që ne themi fjala trup, nuk themi as e ka as nuk e ka. Po themi çfarë çka ke për qëllim me fjalën trup? A ke për qëllim që Allahu ekziston me me qenien e tij që nuk i ngjan krijesave? Thotë ai po, këtë kam për qëllim me fjalën trup. Themi po, me këtë kuptim kjo është e saktë, por vetë fjala trup nuk është transmetuar në Kur'an në këtë lloj forme. Si term, si term po flas, jo si ide. Ndërsa nëse ai thotë po, unë kam për qëllim fjalën trup si krijesa, themi kjo nuk është e saktë. Për këtë arsye, ngaqë kjo lloj fjale përmban më shumë se një kuptim, prandaj Kur'ani dhe Suneti nuk e ka përdorur këtë lloj fjale, Nuk është përdorur në Kur'an e Sunet kjo lloj ky lloj termi fare. E rëndësishme është domethënë që ë Allahu subhanahu wa taala nuk ka të ngjashëm me të dhe Allahu i madhëruar ka thënë lejse kemithlihi shej nuk ka si ai asgjë për të ë për të hedhur poshtë idenë e grupeve të humbura që e përnjësojnë Allahun e madhëruar thonë që ai është si krijesat. Siç tregojnë disa hadithe të gënjeshtërta grupet e humbura, tregojnë për shembull një hadith që është hadith gënjeshtër, që e kam parë Allahun e Madhëruar ditën e Arafatit, i hipur mbi një kalë në Arafat. I pastër është Allahu prej asaj që i përshkruan mizorët. Subhanallah. Ndërkohë që Allahu i madhëruar e thotë Wa ma qadaru Allaha haqqa qadrihi Nuk e madhëruan Allahun dhe nuk e vlerësuan atë siç i takon madhështisë së tij pëllëmbën e tij, kështu thotë Allahu subhanahu wa taala, në pëllëmbën e tij ditën e gjykimit, toka. Gjithashtu edhe qiejt të palosur janë në pëllëmbën e tij, në dorën e tij të djathtë. Çfarë është universi para Allahut subhanahu wa taala? Asgjë. Është një thërrime e vogël, kështu tregon profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta. Kështu që gabimi më i madh që bëjnë njerëzit dhe një prej llojeve të shirkut që bëjnë njerëzit është që e përfytyrojnë Allahun e madhëruar duke e përngjasuar atë me krijesat ose duke i dhënë një formë Ndërkohë që ai, domethënë ka thënë vetë, lejse kemithlihi shej, nuk ka si shembulltyrë e tij asgjë. Ky është kuptimi fjalë për fjalë i ajetit që faktikisht nuk është mirë ta përkthesh kështu, sepse nuk ka shembulltyrë për Allahun. Ose mund ta përkthejmë duke thënë nuk ka si ai asgjë ose si shembulli i tij asgjë ose si përshkrimi i tij asgjë. Asnjë prej krijesave. Edhe thashë nuk ka thënë të ngjashëm, por ka thënë si ai, sepse fjala ngjashmëri ka një kuptim të gjerë që mund të përfshijë ngjashmërinë e plotë ose të pjesshme. Pastaj Allahu i Madhëruar ka thënë në fund të ajetit wa huwa as-sami'ul basir. Kur tha nuk ka si ai asgjë, mund grupe të humbura ta keqkuptojnë, thonë përderisa nuk paska si ai asgjë, atëherë fillojnë të mohojnë çdo gjë që ekziston te krijesat. Edhe Allahu i Madhëruar për ta treguar që kur themi nuk ka si ai asgjë, kuptimi nuk është që të mohosh ato që ai ka. Prandaj thotë ue hues semiul besir, pra ai është dëgjuesi, shikuesi. Domethën mohimi i i domethën qenies si krijesat që nuk është si krijesat, kjo nuk do të thotë që ai nuk ka cilësi. Prandaj thotë dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Ka treguar një prej dietarëve, Muhammed Amin Shenkiti thotë, mbase thotë një prej urtësive përse Allahu i Madhëruar ka përmendur këto dy emra në veçanti te ky ajeti, thotë ai është dëgjuesi shikuesi, nuk ka përmendur një emër tjetër, po këto dy emra. Si për treguar, thotë dëgjues shikues, si për treguar që këto dy këto dy emra dhe këto cilësi që ndodhen te këto emra ndodhen tek shumica e krijesave. Pothuajse te të gjitha krijesat e gjalla. Dëgjimi, shikimi, ekziston te të gjitha krijesat e gjalla. Thuajse, pothuajse te të gjitha. Edhe megjithëse këto cilësi ekzistojnë te pothuajse të gjitha krijesat, te gjallesat, që janë të gjalla, e megjithatë Allahu nuk ka, nuk ka, nuk ka si Allahu i Madhëruar. E megjithatë Allahu nuk është si krijesat dhe krijesat nuk janë si ai. Kjo do të thotë që me anë të pjesës së dytë, Allahu subhanahu wa taala hedh poshtë idenë e atyre që mohojnë cilësitë dhe emrat e Allahut të Madhëruar. Aty ku thotë ai është dëgjuesi, shikuesi. Ata thanë nuk ka si ai asgjë, nuk ka ngjashëm me të, dhe për këtë gjë çfarë bënë, mohuan të gjithë emrat, cilësitë e Allahut. Dhe Allahu i Madhëruar për të hedhur poshtë mohimin e tyre, thotë ai është dëgjuesi, shikuesi. Edhe e, i ka përmendur gjithashtu domethënë shumë emra dhe cilësi të tjera në Kur'an dhe në Sunet. Dhe njohja e tyre është një nga gjërat më të dobishme për besimtarin. Edhe o vëllezër, kanë thënë dietarët, ai person i cili e përngjason Allahun e Madhëruar me krijesat, ai ka adhuruar statujë. Ka adhuruar statujë. Edhe ai person i cili e e mo, i mohon cilësitë e Allahut dhe emrat e tij, gjithashtu ai ka adhuruar asgjënë, ose statujë, domethënë në në, në fillim dhe në fund fare pastaj ka shkuar tek asgjëja. Edhe gjithashtu kanë thënë dietarët, çdo përngjasues është mohues dhe çdo mohues është përngjasues. Pse? Kanë thënë ai person i cili e përngjason Allahun me krijesën i ka parë ajetet kuranore dhe ka thënë po qe se unë do do do do do, do them domethënë që Allahu i Madhëruar nuk ka si dorë e krijesës i bie ta mohoj. E thotë sa ta mohoj, më mirë thotë po e bëj si krijesat. Prandaj domethënë ka ka ka shkuar në fillim fare të kuptuarit e tij tek mohimi i emrit të Allahut, cilësive të Allahut prandaj dhe pastaj u detyrua ta përngjasojë. Kurse ata që i mohojnë emrat e cilësitë e Allahut e kanë përngjasuar Allahun, pastaj e kanë mohuar. Ata kanë thënë, po qe se do themi që Allahu ka dorë, kjo do të thotë që dora e tij si dora e krijesave. Kështu që për këtë arsye ne mohojmë fare dhe mohojmë fare. Edhe arsyeja pse kanë rënë në këtë gjë është se ata i kanë dhënë përparësi logjikës përpara Kur'anit dhe Sunetit dhe pse kanë keqkuptuar termet e Islamit. Edhe Ibn al-Qayyim në në librin e vet ka vënë këtë gjë subhanallah e çuditshme në librin në librin e vet të Shifaul Alil, që ka folur për çështjen e kaderit. Edhe në libra të tjerë, edhe Ibn Taymija, edhe dijetarët kanë treguar që shumica, shumica e humbjes së njerëzve ka ardhur nga keqkuptimi i termave. Subhanallah, e çuditshme. Keqkuptimi i termave i ka çuar njerëzit në humbje, në humbje domethënë fatale. Nga termi përngjasim, që në Kur'an nuk është përmendur në këtë formë, ata kanë keqkuptuar dhe janë detyruar kanë shkuar në mohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është kufër, është shirk. Kjo është shirk në të vërtetë. Sepse tauhidi kemi treguar që është tre lloje: rububie, uluhie dhe asma wa sifat. Edhe asma wa sifat janë emrat e cilësitë e Allahut. Ai që nuk i pohon emrat e cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ai i ka bërë shok Allahut të madhëruar. I ka bërë shok Allahut të madhëruar duke e përngjasuar Allahun me asgjënë ose duke përngjasuar atë me krijesat. Në të dyja rastet kjo ky është shirk. E këtë gjë e kanë treguar dijetarët në librat e tyre. E rëndësishme është domethënë që këtu kanë treguar domethënë Ibn Abil Iz al-Hanafi çështjen e fjalës së Shehut Abu Jafar Tahawi thotë wala shay'a mithlahu nuk ka si ai asgjë duke marr këtë nga Kurani ë më pas ka thënë Abu Jafar Tahawi wala shay'a yu'jizuh dhe asgjë nuk është e pamundur për ta Asgjë nuk është e pamundur për Allahun subhanahu wa taala. Edhe ka thënë këtu asgjë nuk është e pamundur për të sepse Allahu është i plotfuqishëm. Edhe është i gjithëditur. Dija e tij ka përfshirë çdo gjë. Dija e tij ka përfshirë atë që është, atë që ka qenë, atë që do të jetë dhe atë që nuk është. Po të ishte si do të ishte, Të gjitha këto i përfshin dija e Allahut subhanahu wa taala. Dhe fuqia e tij ka përfshirë çdo gjë. Për këtë arsye nuk ka asgjë të pamundur për ta. Ka thënë Allahu i madhëruar inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allahu i madhëruar është për çdo gjë i plotfuqishëm. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allahu për çdo gjë është i plotfuqishëm. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Uma kan Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi innahu kan aliman qadira." Asgjë nuk është e pamundur për Allahun në qiell dhe në tokë, ai është i ditur dhe i plotfuqishëm. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në këtë ajet, asgjë nuk është e pamundur për Allahun e Madhëruar në qiell dhe në tokë. Dhe pastaj e ka justifikuar këtë lloj gjëje që asgjë nuk është e pamundur për të. Pse? Sepse ai është i ditur dhe i plotfuqishëm. Ngaqë pamundësia që i vjen njeriut në veprimin e diçka i vjen nga një nga këto dy gjërat, ose nga mosdija e tij, ose nga mosmundësia për ta vepruar atë. Kështu një person i cili nuk e njeh diçka, s'ka si ta bëjë atë. Kurse një person i cili e njeh atë, por nuk ka mundësi ta bëjë, s'e bën dot s'ka mundësi ta bëjë. Kështu që nëse një person ka ka dijeni për diçka dhe ka mundësi ta bëjë, nëse ai e dëshiron atë e bën. Dhe Allahu i Madhëruar dija e tij është dija e tij është e plotë, e fuqia e tij është e plotë. Për këtë arsye asgjë nuk është e pamundur për të, por çdo gjë është e mundshme për të, nëse ai dëshiron diçka, i thotë asaj bëhu dhe ajo bëhet. Ë metoda që ka përmendur Kur'ani, domethënë që vlen këtu për t'u përmendur që metoda që ka përmendur Kur'ani është që ë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an disa cilësi të cilat krijesat ia kanë mveshur Allahut të Madhëruar, kur ato nuk i përkasin Allahut, ai i ka mohuar në veçanti. Sidomos për shkakun çështjen e këto çështje në çështjen e në këto raste për shkakun që thotë nuk është asgjë e pamundur. Pse ka thënë nuk është asgjë e pamundur? Sepse ka pas prej krijesave që kanë pretenduar që këtë gjë s'ka mundur Allahu ta bëjë dot. Prandaj Allahu i Madhëruar ka mohuar këtë gjë në veçanti. Gjithashtu ka treguar Allahu i Madhëruar në Kur'an Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Ne krijuam qiejt dhe tokën dhe çka brenda tyre për 6 ditë dhe nuk na kapi neve lodhja. E ka thënë këtë lloj gjëje sepse çifutët thanë që Allahu i Madhëruar krijoi qiejt për gjashtë ditë, më pas ditën e shtatë u qetësua. Kështu thonë çifutët. Kjo është fjalë e tyre. I pastër është Allahu prej asaj që thonë ata. Edhe kanë shumë shpifje të tjera për Allahun subhanahu teala dhe për profetët e Allahut. E rëndësishme është domethënë që Allahu i Madhëruar këtë ka përmendur në veçanti këtë këtë mohimin e kësaj cilësie që është cilësi e mangët, që nuk i përket madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, sepse krijesat, disa krijesa ia kanë mveshur këtë lloj cilësi Allahut të Madhëruar. Se e them këtë lloj gjëje sepse ë në Kur'an dhe Sunet mohimi i cilësive të mangëta nuk ekziston gjithmonë në këtë lloj forme. Përkundrazi në shumicën e rasteve ekziston i përgjithshëm, si fjalë si ajeti që përmendëm më sipër që thotë lejse kemithlihi shej, nuk ka si ai asgjë. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lem yelid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Nuk ka të barabartë me të asgjë. Edhe thot nuk ka lindur dhe as nuk është i lindur, sepse i kanë mveshur Allahut fëmijë. Prandaj dhe e mohon në veçanti. Dhe kjo është metoda e Kur'anit. Kur'ani i mohon cilësitë e mangëta në përgjithësi për Allahun e Madhëruar. Vetëm, domethënë dhe dhe bëhet përjashtim mohimi në veçanti kur ka mveshje dhe akuza të padrejtë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë bëhet bëhet e tillë sepse vetë mohimi i një cilësie, kur i thonë nuk është kështu, nuk është, nuk është lavdërim në vetvete. Vetëm në atë rast kur ai përmban të kundërtën e saj, e atij mohimi të plotë. Për ta kuptuar këtë lloj gjëje, sjellim shembull, për shembull, kur ti i thua një mbreti, kanë tregu dijetarët shembull, kur ti i thua një mbreti, ti nuk je plehraxhi, ti nuk je pastrues, ti nuk je hajdut, ti nuk je gënjeshtar, ti nuk je mashtrues, ti nuk je vagabond, a e ka lavdëruar në këtë lloj forme ky? Ky s'ka lavdëruar Allahun në këtë lloj forme, nuk quhet lavdërim. Prandaj dhe Allahu i madhëruar nuk përmend në Kur'an përshkrim të tij në këtë lloj forme. Po përmend gjëra të përgjithshme. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nuk ka të barabartë me të asgjë. Edhe mohimin e një disa cilësie në veçanti e përmend vetëm në raste të veçanta, raste të domosdoshme, si rasti kur krishterët besuan që Allahu ka fëmijë, prandaj tha nuk ka lindur as nuk është i lindur. Ose si rasti kur çifutët thanë që Allahu u shplodh ditën e shtatë dhe tha nuk na kapi neve lodhja. Dhe raste të tilla janë shumë shumë të pakta. Sepse mohimi i një cilësie në veçanti, që është cilësi e mangët, nuk është lavdërim në vetvete. Prandaj Allahu i Madhëruar kur thotë që nuk është asgjë e pamundur për të, përse e thotë? Për të pohuar të kundërtën e saj që është dije e plotë, fuqi e plotë. Prandaj nëse mohoni një cilësi, Qëllimi i mohimit të saj kush është, është që të pohohet e kundërta e saj e plotë. Përse thuhet gjithë kjo ide? Përse thuhet? Gjithë kjo ide vëllezër thuhet sepse grupet e humbura përshkrimin që i bëjnë Allahut të gjithin e kanë bërë me jo ose me nuk. Nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Lexoji librat e tyre, vallahi. Lexoji librat e tyre, të shikosh çudirat e çudirave. Në ato që janë treguar në Kur'an dhe Sunet dhe rruga e shpëtimit për njeriun është të përdorë ato terma që ka përdorur Kur'ani dhe Suneti nëse dëshiron të shpëtojë. Dhe njohja e Allahut është gjëja më e shtrenjtë për besimtarin. Dhe njohja e Allahut bëhet me Kur'anin dhe Sunetin. Po qe se njeriu nuk kufizohet te termat e Kur'anit dhe Sunetit do humbi. Prandaj domosdoshmëri është që njeriu të kapet pas termave të tyre, nëse dëshiron dhe që ai domethënë të besojë për Allahun e Madhëruar atë që i takon atij në të vërtetë, duke u larguar nga përngjasimi me krijesat dhe duke u larguar nga mohimi i atyre gjërave që ka pohuar Allahu subhanahu wa taala për veten e tij. Kështu që kur themi që Allahu i Madhëruar nuk është kështu, duhet që njeriu të kufizohet me ato që janë treguar në Kur'an dhe Sunet. Dhe jo, domethënë të shpikësh nga vetja ti siç bëjnë grupet e humbura, thashë arsyen sepse vetë mohimi në vetvete nuk është lavdërim, përkundazi është mund të jetë dhe ofendim dhe sharje. Për shembull, po të shikosh arabët kur donin ta shanin një fis, e shanin në këtë lloj forme. Çfarë thoshin? Thot një arab për shembull, thot kubejile, do thot për një fis, thot. Kubejile tun la yaghdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Thot, është një fis i vogël, thot, që nuk tradhëtojnë askënd thot, dhe as nuk i bëjnë padrejtësi njerëzve as sa një farë meli. Do të thonë nuk i bëjnë padrejtësi, domethënë këta nuk po i lavdëron në këto raste. Po i tregon që janë aq të pamundur, sa domethënë nuk nuk i bëjnë dot padrejtësi askujt. Aq të pafuqishëm që janë. Që në mohimin në këto raste, mohimin e padrejtësisë, pa më ne jashtë duhet të s'bëjnë padrejtësi që kanë të drejtë. Qëllimi këtu është të jetë pafuqishëm. Kështu që mohimi në të vërtetë kur ti thua për Allahun që nuk është kështu, nuk është kështu, domthonë ti dashje pa dashje ti po po po e domthonë po e përshkruan Allahun me atë përshkrim që i përket krijesave të mangëta. Kur nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është as lart as poshtë, nuk ka as nuk flet, as nuk dëgjon, as nuk shikon, as nuk di, as as as as, derisa në fund fare pastaj domthonë që s'ekziston fare. Allahu na rujt. Kështu që ë Kur'ani ka mohuar disa cilësi të cilat kanë qenë domethënë përdorur nga mushrikët, nga politeistët, nga popujt e mëparshëm që i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala dhe ia kanë veshur Allahut padrejtësisht për të treguar të kundërtën e këtyre cilësive të mangëta që është e plotë. Kur Allahu i madhëruar thotë që nuk u lodh, qëllimi është që ai është i plotfuqishëm. Kur Allahu subhanahu wa taala thotë që asgjë nuk është e pamundur për të, qëllimi është për të treguar që ai është i ditur dhe i plotfuqishëm për çdo gjë. Kështu në të vërtetë në në këtë lloj mohimesh ka një dobi tjetër pohon cilësi të tjera dhe nuk është thjesht mohim siç bëjnë grupet e humbura. Kjo është ideja e përgjithshme që tregon këtu Ibn Abil Izz al-Hanafi në fjalën e Abu Ja'far al-Tahawi që thotë wala shay'un yu'jizuhu asgjë nuk është e pamundur për të. Dhe me kaq domethënë mbyllim mësimin për sot Allahu jua shpërbleftë me të mira.